Luka simari nogas ego o bamti giti o yi aldubi en lomb sadakeji mumen e lal sadakhe giti makko ndujji e dew chankoraado basdo ina lombo hen tankaji didi e der dum o wi be gonga mo on ko o do diwo chankoraado basdo buri sakkade ngati kambe fof be cakki ko ko be burtirako kono kanko e der basal makko o sakkiima kala ko wuddanno nde wonno won wiyatnooɓe galle allah o sinkiraako kaaƴe jooɗɗe e geɗe cakkaaɗe o wiiɓe ko njiyaton ɗo ko maa sahaa ar ɗo hay haayre wootere accataake e dow haayre wonde nde fof memal leydi ɓe naamniimo ɓe mbii ceerno holi nde ɗum aroyta holi maale ɗeen geɗe o wii ndeno ɗe woto on koomteede ngati heewɓe ma ngar ƴetta indam gooto e mumen fof wiya ko min woni goɗɗo o te sahaa o heedi kono woto ndeweeɓe so a nani hareji e jiɓru woto kule ngati alaa e sago ɗum waɗa tawo kono wonata gasirde aduna ɗon e ɗon e dow ɗum o wiiɓe ma dowla haɓo dowla goɗɗo laamu yana e laamu ngonngu ma leydi yerɓu no feewi ma heegeji e ñabbuuli keewɗi mbaɗ e won nokkuuji ma geɗe kulɓiniiɗe e maandeeji mawɗi peeñ dow asaman kono ko adii ɗum fof ma on njagge leeɓte ɗon darne ɗon e batirɗe bedde ɗon e kaso nawe ɗon e jeese laamɓe e goorneruuji sabaabu nde innde am ɗum ma rokku on mosel seettanaade mi sabaabu nde ɗum piɓee anniya e ɓerɗe mon waasde fewjude ko dartori ɗon gati mami rokku on kunude hakkilantaagu dendaangal anɓe mon mbaawa dartaade mbaawa yeddude jogori wadde on e juuɗe laamɓe ni ko jinnaaɓe mon miñiraaɓe mon e mawniraaɓe mon koreeji mon e sehilaaɓe mon huunde e mon ma ware ma yimɓe fof gañ on sababune indam kono noon hay leeɓol koye mon gootol majjata ko muñal mon kisnirton pittaali mon so on jiikonuuji ina ɗukki yerusalem ngam nde firtaade mayre faandiima ndeen ɓe ɗum tawi yude fof yo dogan kaaƴe ɓe ɗum tawi e nder saare he fof yo njaltu te kala ɓe ɗum tawi ladde woto naattu saare nde ngati ɗiin nyalɗi ko nyalɗi njoftoor mbele ko winndaa ko fof ina timma ko woni ndaw musiiba faade e rewɓe sowiiɓe kañum ene muyninooɓe e ɗeen balɗe ngati metti kiisde ma njan e leydi he fitina jippo e ngool leñol ma silaama liɓɓe ɓe dahe ɓe nawe e hakkunde dowlaaji fof ma dowlaaji ndippo e yerusalem haa nde sahaa mumen joofi fof ma maandeeji peeñ e mbuuɗunaange e lewru e koode fof e dow leydi ma dowlaaji ngondu e faayre e ngaa numma sababunde diiraali geece bempeƴƴe ma yimɓe maayi kulol so miijiima musiiba jogorɗo jippaade e aduna o ngati baawɗe weeyo ɗe ndimmoto e on sahaa ma ɓina ɗo o yiye ina ara e nder ruulde ina wondi e kaaddi baawɗe e daraja so ɗum fuɗɗiima turtoɗe ɓamton gite mon ngati cootiigu mon faandiima caggal ɗum o tindiniɓe ngol ɗo tindol ƴeewee ƴiwii e lekkuule goɗɗe ɗe fof so ɗe bilti on jiyiiɗe on ngandata onon e koye mon ndunngu faandiima hono noon so on jiiɗeen geɗe ina mbaɗa ngam nde laamu allah ngu ɓattiima e goonga muɗa wiya on o yonta yawtata muk tawa ɗum fof araani leyde asaman ma pirto kono konngulam pirtotaako muk ndene koye mon woto ɓerde mon keewde ɓurteende man dilgol e miijooji aduna beele woto guuñal ngu marɓaade e mon no pittol ni ngati ko noon ngu marɓorto e denndaangal hoɗɓe e werto leydi ndeen noon perteegite ñaagoɗon e kala sahaa mbele oɗon keɓa sembe dadde e ɗeen geɗe jogorɗe kewde fof mbaawon daraade e yeeso ɓiineɗɗo o ñalawma yeeso wonatnoo ko e jannginde e ndeer galle allah he jemma o yalta saare ndee o waalo dow hayre wiiteende hayre oliwende yimɓe ɓe fof in doƴatno e makko to galle allah to ngam heɗaadema